سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغذب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خزار گرامی و سروران محترم آئیے نوز سے سورہ نساء به حضور مبارک شما تلاوت شد در این آیه الله زلجلال به طرف یک گناهی از گناهان کبیره اشاره دارند گناهان کبیره زیاد هستند علامہ زہبی در کتاب القبائر حدود افساد گناہ نوشتان و علماء ان گناہان را شر شرداد گناہ اول شرک شرخ کہ بخشودنی نیست ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء خداون شرک را نمی بخشد بغیر از شرک سائر گناہان قابل بخششن یا با توبہ یا بدون توبہ اللہ عزوجلال وعدی مغفرت و بخشش اونا را کرده گناه دوم قتل نفس هست گناه سوم زنا هست الاخره این گناهان در اون کتاب شر داده شدند و قبل از اینکه من این موضوع را تکریب بکنم موضوع بحث امروز خطل نقص حق کی یقیق انسان حق بے خوشحش کے اندازہ جگائے خطل نقص سے محترمی کے کشتنش جائز نہ بوجھے اللہ پنج جزا برائے ان شخص میفرمایند که اینا هستن جزایشان که من آیه که به حضور شما خواندم میفرمایند که و من یقتل مؤمنا هر کسی که بکشد یک مؤمنی را یک مسلمان را متعمدا به قصد یعنی به قصد برود اون را بکشد این قصد در مقابل خطا هست گاهی قتل خدای رخ میدهد یک یک راننده از جاده عبور می می می کند کند قصد کشتن کسی کسی را را ندارد اما با عابر سیاده تصادف این قتل خطا گوید خسا که شکار را بزند به شکار نمی خورد و به یک انسانی می خورد انسان یا مسلمان یا کسی که در فنائی مسلمانان زندگی می کند به اون می خورد این قتل خطا هست جزایشون قرآن دیه که در آیت قبل ذکر شده دیه و دو قتل خطا را دو ماه پی در پی روزه گرفتن یعنی روزه گرفتن هم لازم کفارهش دو ماه روزه هست و دیه مسلمه به طرف ازای خانواده این قتل عمد در مقابل قتل خطا هست یا در میدان جنگ یک شخص اراده دارد که کافری را بزند اون شمشیرش یا تیرش به یک مسلمانی میخورد اونم قتل خطا هست کل قتل ها پنج نو هستند یکی عمد شب عمد خطا هست جاری مجرای خطا قتل به سبب اینا را علما می نویسند در کتاب های فقه حالا در اینجا مسئله عمد آمده یکی به قصد و اراده با چیزی که قتاله هست یا یعنی کشنده هست این میاد یک مسلمانی را میکشد این موضوع یعنی موضوع دوم از کبائر قتل عمد هست قتلی که به قصد و اراده کشتن اون شخص انجام میگیرد فرمین کسی که یک مؤمن را مسلمان را بکشد متعمدا به قصد و اراده فجزاؤه جهنم جزایت جهنم هست جزائے سخت قاتل جہنم ہے یک خالدن فیہا ہمیشہ در جہنم حاصل دو وسیع غذب غذب اللہ علیہ غضب خدا بر ان شخص ہے در دنیا و آخرت غضب خدا بر شخص کی مسلمان را بے و ارادہ کرتا ہے ان سے وہ چاروں ملعنہ لعنت خداوند بر اون شخص این یعنی خداوند اون را لعنتش می کند امروز در ضمن درس من لعنت را تفسیر کردم که ضد رحمت هست رحمت نزدیکی به خدا رحمت های خدا بر کسی که باشد یعنی خدا رحمت های خود را به سر اون برده یعنی به نزدیک به خدا هست این رحمت الله قریب من المحسنین اما لعنت برعکسش هست که دوری از خدا ترد از نزد خدا و رانده شده از نزد خدا این معنی لعنت هست میفرمین که ولعنه اون را لعنت کرده این چار و پنجم و اعد له آمده کرده خداوند برای اون عذابا عظیما یک عذاب بسیار بزرگ یعنی برای یک قتل عمد خداوند پنج جزا را ذکر کرده یک جزای جهنم هست دو همیشه در جهنم سه غضب خدا برن بر اون شخص و چار لعنت خدا بر اون شخص و پنج برای عذاب عظیمی هست و در دین اسلام ما همیشه من میگویم که پنج چیز محترم هستند یکی دین انسان هاست هر دین دارد به دینش توهین نکنید دینش محترمه دوم جان انسان هاست که جانش را شما تلف نکنید از بین نبرید و سوم مال انسان هاست که در کنار شما هستند مالش را به هیچ عنوان نخورید نه به صورت سرقت و دزدی نه به صورت کلاهبرداری نه به صورت زورگیری و نه به صورت رشوه نه به صورت صورت های مختلف مالش را نخورید و چهارم ناموسش هست که به ناموسش تعرض نکنید به ناموسش حیثیتش تعرض نکنید و پنجم قدر و قیمت عقل خود را بدانید که این را با مشروبات الکلی و مواد مخدر و غیره عقل خود را از بین نبرید اینا را میگن کلیات خمس یا نوامیس خمسه حالا امون طوری که دین محترم هست جان انسان ها محترم هست امروز بحث و موضوع روی جان انسان هاست که شما انسان هایی که با شما زندگی می کنند جان اونا را از بین نبرید علما در ضمن همین آیه می نویسند که اون کسانی که کشتن اونا جایز نیست می فرمند که چهار گروه هستند یکی مسلمانان مسلمان در هر جا که باشد اون جانش محترمه نباید به جانش تعرض بشود دوم کسانی که در کنار مسلمانان به عنوان زمی زندگی می کنند ذمیان آمدن با شما آد و پیمان بستند در کشور اسلامی زندگی می کنند و مطابق مقررات قانون اسلام اونا با شما برخورد دارن شما با اونا باید برخورد داشته باشین مال اونا جان اونا ناموس اونا برای من محترمه آل کتاب هست یهود و نصارا در کشور اسلامی زندگی میکنن هیچ کسی حق تعرض به جان اونا به مال اونا به ناموس اونا را به حیثیت اونا را ندارد امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه فرمان که اگر یک مسلمان یک کثیرہ که آل کتاب بود یهود و نصارا بود در کشور اسلامی زندگی میکرد ان را بخست و به عمد اون را کشت میفرمایند که اون را اولیاء ان اگر رضایت ندادند باید حاکم اسلامی این مسلمان را به جای اون ذمی آل کتاب باید قصاص بکند اعدامش بکند دوم کسانی که ذمی هستند اونا مال و جانشان همه چیزشان برای ما محترم و محفوظه سوم کسانی که با ما آز و پیمان دارن در کنار ما یک کشوری هست غیر مسلمانن اما با ما آد و پیمان بستن که ما با شما کاری نداریم شما با ما کاری داشتن باشید ما به شما تعرض نمی کنیم شما با ما تعرض نکنید دیگه تعرض به اونا ناجائز هست پیغمبر کشتن اونا را تعرض به مال و جان اونا را دانسته و چهارم اون کسی که به صورت گذرنامه مستعمن اون را میگویند به صورت گذرنامه در کشور میاد حالا کشور از کشور دیگری هست غیر مسلمان اما گذرنامه دارد در کشور اسلامی آمده اون اجازه امور مرور دادن در اینجا زندگی دادن که بیاید اینجا مثلا اقامت به دادن اگرچہ کہ تابع کفر نیس اما انجا آمده به صورت مستامن در انجا زندگی می کند اگر تعرض به مال و جان این هم جائز نیست این چار گروه هستند نه نکشتن اینا جائز است نه مال خوردن اینا جائز است و نه تعرض به اونا جائز نیست که ما مال اونا را جان اونا را اینا را از بین ببریم پس این چار نفسہ محترم میں فرمائیں کہ چار گروہ حسن اول مسلمان دوم زنمی سیوم ان کسانے کاد و فیمان دارن چارم کسانے کے بعد گزرنامہ بے کشور اسلامی آمدہ اندو درنجا گزران می کنن اگر چه تابعیت کشور را نپذیرفتن اما به صورت گزری اینجا هستن اما زمین امون از کتابیت کشور را دارند یہ کسی در کشور اسلامی غیر مسلمان اما تابعیتی کشور اسلامی را دارد تابعیت ایران را دارد تابعیت افغانستان را دارد تابعیت کشور اسلامی را دارد انجا دیگه مسلمانان نمی توانند دونا دست اندازی بکنند که شما غیر مسلمان هستید وقت امام ابو ونیف رحمت اللہ تعالی علیه از ام کلی که برای مسلمانی اقتصاص را جایز میداند داند برای اونم امین مسئله را دارد حدیث عبدالله ابن مسعود هست این حدیث را بیشتر در ضمن آیه سوره فرقان نوشتن که در اونجا خداوند تبارک و تعالی صفات انسانهای خوب را صفات عباد الرحمن را میفرمایند که والذین لا یدعون مع الله الا آخر عباد الرحمن کسانی هستند که به امرای خداوند کسی را نمیخوانند شرک نمیکنند و دوم که ولا یقتلو نفس التي حرم الله الا بالحق کسی را بنا حق نمی و سوم ولا یزنون زنا نمی کنن اگر کسی این سه گناه را مرتکب بشود شرک بکند و کفر و شرک داشته باشد یا اینکه قتل بکند یا اینکه زنا بکند خداوند میفرمایند که عذاب برای اون شخص چندین برابر هست که در اینجا امین مسائل راگو کے فجزا جہنم خالد نفیحا رضب اللہ علیہ ولعنہ وعدلہ عذاب عظیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ من سوال کردن یا شخص سے رسول اللہ سوال کرد کہ ایو ذنب اکبر خدام گناہ بزرگ ترین گناہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن جواب دادن ان تجعل للہ ندن وہو خلق خلقک برائے خدا شریک قرار بھی دے درحال کہ خدا خانے پہ سما تمہارا رقال کر دے بعض سوال کر کے تم میں اے رسول اللہ بعد از ان خدا گنا گفت کہ ان تقتل ولدک خشیت ایوت ایم ان کے فرزند خود راستہ سے گریس لگی بے کٹھی یعنی دوم قتل نفس تھا خصوصا فرزند خود راستہ سے گریس لگی کہ بامن لقمہ نانی می خورد ان را از بین ببرید کہ عرب ہاں ان رسول را داشتن بعد فرمود که ثم ای یا رسول الله بعد کدام گنا گفت ان تزانی یا تزنی حلیلت جارک اینکه با زن همسایه زنا بکنه زنا مطلق هست اما با همسایه گناه شندین برابر هست چون اون همسایه شما حق جوار و حق همسایگی هم دارد حالا این سه گناه را پیغمبر بزرگترین گناه دانست که در کتاب امون القبائر علامه ذهبی به این ترتیب اینا آمدن که اول شرک و دوم قتل و سوم زنا در اونجا به ترتیب ذکر شدن بله کسی که این مسئله را داشته باشد البته این که در اینجا آمد که جزای جهنم است دائم در جهنم است امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه این که دائم در جهنم است این تفسیر را این آیه را دو تفسیر می کند یکی این که من اینجا نوشتم اذا کان مستحلا اگر کسی کشتن یک مسلمان را اون را میکشد حلال میداند اون دیگه از چون حرامی را حلال دانسته از دین خارج می شود پس امین پنج جزا برایش هستند که دائم در جهنم میماند و تفسیر دوم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه این است که این خلود به معنی مکث طویله این خلود به معنی دائمی نیست بلکه به معنی ماندن خیلی مدت زیاد ماندن طولانی در جهنم میفرمایند کسی که یک را بکشد در جهنم خیلی دیر میماند طولانی میماند و در حدیث آمده که اگر کسی در کشتن یک مسلمان جمله ای که عرب ها میگوین فلانی را بکش میگو اقتل بکش اگر کسی نصف این کلمه را بگوید رسول الله میفرمایند بازم در جهنم میماند که به جای اقتل اق بگوید فقط یعنی نصف کلمه را بگوید بازم در جهنم میماند و در حدیث دیگه آمده که رسول الله میفرمایند که اگر گناه یا قتل ناحق را ما بیاریم در گردن ملائکه این سجن بیاندازیم و به اینا را به جهنم ببرید بازم از جهنم شاید زود خارج نشوند این اینطوری سنگینه و این گناه بسیار بزرگ هست در حدیث دیگری که روایت از حضرت عبدالله ابن عمر هست میفرمایند که مسلمان در میدان وسیع قرار دارد که توبه بکند تا زمانی که مرتکب قتل نشده وقتی که مرتکب قدر شد عرصه بر اون تنگ می شود یعنی عرصه توبه بر اون تنگ می شود به این سبب باید از این مسئله خیلی باید جدا خودداری بشود کشتن یک مسلمان چیز ساده ای نیست و خداوند متعال در آیه سی و دو سوره ماعده حکم تورات را درباره قصاص بیان میفرمایند که همین قصاصی که در قرآن آمده که شما اگر قتل کرد اون را قصاص بکنید همون طوری که در قرآن آمده کتب علیکم القصاص فی القتلا در تورات هم بیعین یمین هست و کتبنا علیهم فی ان النفس بالنفس الاخر آیه که در پایان آیه امین آیه سی و سی میاد که خداوند می که ارکتی یک انسانی را بکشد فکانما قتل الناس جميعا یعنی همه انسان ها را کشته این کشتن یک انسان بیگناه مساوی با کشتن همه انسان هاست طوری که زنده کردنش نجات دادن یک انسان مساوی با نجات دادن همه انسان هاست که چنین فرمین که قرآن فرمین که و كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس لاخره. و در باید که و انه قتل نفسن این بود که انهو قتل نفسن بغیر غیر نفسن کسی که بکشد یک را بدون گناه او فساد فی الارض در زمین یک فساد بکند که فسادمون زیاد روی بغاوت سرکشی هست فکانما قتل الناس جمیعا و که همه ها را کشته و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا هر کسی که یک انسان را نجات بدهد گویا که همه انسان ها را نجات داده و حضرت عبدالله ابن عباس در ضمن همین آیه سی و دو سوره مایده می فرمایند که شما مواظب باشید که کشتن انسان گناه بزرگی است مانند کشتن همه انسان هاست همونطوری حیثیتشم حیثیتشم آبرویش خیلی بزرگه حیثیت و آبروی یک مسلمان را نبرید که اونم مانند کشتنت هست همونطوری که کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسان هست همونطوری حیثیتش را آبروش را اگر نابود کردید تهمت زدید و چیزهای بدی را به اون نسبت دادید اونم مانند کشتنش هست امروز بر ما لازم هست که ما احتیاط خیلی کامل داشته باشیم ولی خداوند کشتن ها را در سه صورت جایز دانسته یکی همون صورت قصاصش هست یکی در صورتی که زنا بکنه زنا ثابت بشود که اون کسی که به شرط احسان مفاد هست زنا کرده باشد اونجا سنگسار می شود واسه اون کسی که از دین برگردد بقیه انسان ها دمشان و خونشان محفوظ هست و هیچ کسی حق تعرض را به اون ندارد و ما امروز این مسئله را قرآن بارها تکرار کرده گفته این را و قتل نفس را یکی از گناهان کبیره حساب کرده یکی از اون موبقات یعنی هلاک کنندگان هست و این موضوع برای ما کوچیک چیز کوچیک نباشد ما میبینیم امروز در هر هفته میبینیم که کشتر یک انسانی به گوش ما میرسد فلان جای یکی را کشتن با چاگو زدن با فلان خطاله زدن اون را از بین بردن همین هفته گذشته خبر عجیبی همین روز دوشنبه بود که چیز عجیبی بود در اطراف ایران شهر همونجا وقتی که این ماموران وقتی نه وقتی می که اونجا بچه ها را اون قطره فلج اطفال بدهند روبرومشان جسد در وسط حیات افتاده داره میبینن که هشت نفر را آزایی از خانواده را قتل عام کردند و رفتند واقعا برای ما این مسئله تکانده این هست که در جایی که همه مسلمان هستند همه مؤمن هستند همه کلیم رسول الله هستند چنین جنایتی رخ بدهد این اصلحات که به دست انسانهای نااهل افتند همه مسلم می شوند برای اندک مسئله ما اصل ماجرا خبر نداریم چی بوده که اونجا چه مسئله بوده اما میدانیم که همه گناهکار نبودن اصل ماجرا را ما خبر نداریم اما همین خبر به ما رسیده از نظر خبرهای انترنتی که آزایی خانواده قتل عام می شوند همه مسلمان همه مؤمن چرا این جنایت رخ بدهد یکی بیادو زن و بچه و بزرگ و کوچک ہمارا قتل عام بکند از این است که این اصلی ها از دست انسان هایی که نهل اصلا گرفته بشون اونا را محدودیتی قائل بشویم ما اونا را نگذاریم انطوری که با جان و مال مردم بازی بکنند و جان مردم برای انطوری افراد ارزش داشته نباشد یکی اغذی و کینهی با یک کسی می اما می آزای خانواده را همه قتل عام می کند و این بسیار برای ما تکان این بود این مسئله که در کسی بروشستان و در نزدیک ایران شار چنین مسئله رخ بدهد در یک روستایی که آزای خانواده همه قتل عام بشوند ما مگر به قرآن ایمان نداریم که خداوند فرموده و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فیها دین اسلام دین سلامتی است دین صلح است دین صفا است و خداوند قطره یک خون مؤمن را بالاتر از تخریب کعبه است یکی اگر بیت الله را خراب بکند اون طوری گناهش بزرگ نیست که یک مسلمانی را بناحق بکشد این یعنی کشتن یک مسلمان بالاتر از تخریب کعبه هست از تخریب بیت الله هست و باید ما این مسائل را بفهمیم بدانیم و طوری که ما تعلیمات دنیوی را اگر داریم برای کسب و کار خودمان میریم کلاس میبینیم برای این مسائل دینی خودمان هم کلاس ببینیم برویم در کنار علما بریم در کنار در حوزه علمیه در کنار افرادی که تبلیغی و غیره هستند ما این مسائل خود را یاد بگیریم این طوری مسئله تکاندهنده رخ ندهد و وقت تمام خودشون ساعت دو از دو نیم شد البته الان روز یک مدار بلند شده و یک مرتبه خورشید مدار خود را عوض کرده و الان ساعت دوازده هزار می شود از این به بعد یک روب کم به یک نماز می خوانیم چون ساعت دوازده که آزان می گویم تا سنت بخوانیم این مسئله یک مقدار طولانی می شود اما در این هفته یک مسئله دیگری هم که برای کشور ما صدم و مصیبتی بود این رحلت آیت الله آسمی رفتنجانی بود این برای کشور خیلی زحمت کشید هشت سال در قوه مقننه رئیس قوه مقننه بود در رئیس مجلس بود که اونجا قانون گذاری می کردن و قوانینی که برای کشور مفید بودن در مجلس تصویب می شوند و به تصویب می رسند هشت سال رئیس قوه مقننه بود هشت سالم رئیس قوه مجریه بود که ریاست جمهور کشور را به عهده داشت و تدبیرهای خیلی زیادی برای سازندگی کشور کرد که بعد از جنگ کشور به دست اون افتاد که ویرانی ها خیلی زیاد بودند اونا را مدیریت خیلی درست کرد که به عنوان سردار سازندگی معروف شد و همچنین کوشش میکرد یک زمان یک جمله را ما من شنیدم که گفت که مسئله آب بحران آینده کشور است و گفت حتی مسئله آب کشور حیاتی تر از نفت هست یعنی همونطوری که ما به نفت وابستگی داریم آب کشور به تامین بشود بین علت اون عقیدهش بر این بود که همه آبهایی که در کشور فصل باران آب از کوها و از بالاها سرازر می جلوی اونا صد بشود تا این آب را به خوبی ما از اون استفاده بکنیم ام برای کشاورزی ام برای آب شرب و عقیده داشت که دلوی هر روز خانه یک صد قرار بگیرد و ما از این آبها به خوبی استفاده بکنیم هم برای شرب و هم برای کشاورزی که اینم مسئله خیلی خوبی بود مدیریت خیلی خوب بود یکی از مدیران بسیار خوب کشور بود و این برای ما بسیار مفید بود این چیزهایی که اون می میداد و تصویب میکرد برای کشور مفید بودن برای ملت مفید بودن و اینطوری انسان مدیری و مدبری تا از دست دادیم و میگویند که زوال نعمت بعد از خود نعمت هست زوال نعمت بعد از خود نعمت هست و جمله زیبایی هست که یک عرب میگوید که لا الفینک بعد الموت تندبونی و فی حیاتی ما زودتنی زادن من نبینم شما را که بعد از مرگ برایم غم و غصه بگیره و نوحه بکنه و ندبه بکنه که در زمان زندگی من قدر من را ندانسته و به من چیزی نداده که بخورم ما این مسئله ای که اخیرا ایشان در انتخاب انتخابات رد صلاحیت شدن برای همه ما این مسئله تکان دهنده بود کسی که هشت سال صلاحیت اداره مجلس را داشته باشد هشت سال اداره صلاحیت اداره کشور را داشته باشد این در وقت انتخابات رد صلاحیت واقعا این در شان آقای عاشمی نبود در منظرت اون نبود این قبل از انقلابم زیاد زحمت کشید در زمان انقلابم زیاد زحمت کشید و در زمان جنگم این خیلی مدیریت میکرد که کشور از هم نفاشد و همچنین بعد از جنگ برای سازندگی کشور برای سازی و غیره خیلی مدیریت کردند و این مسئله که اخیرا گفتم در آخر عمر یک مقداری روی اون <clears throat> بهمیری شد این مسئله برای ما یک مقداری حزمش مشکل بود از از خدای متعال خواهیم که خداوند انشاءالله اون را رحمتش بفرمه زحمتی کشیده خداوند در عوض این زحمت که برای ملت کشید رحمت درش فرماید و ما این مصیبت را به خانوادهش به همه ملت ایران و به شما عزیزان تسلیت میگوییم و دنبال اون ختمه ها و مجالسی که شاید از ریا خالی نباشند جا از سوی دل یک الحمد و سقل والله می برای این عزیز برای دیگه سایر عزیزان آجی میرخان ناروی در این هفته فوت کردن برای و برای دیگه دوستانی که در این هفته فوت کردن این سال ثواب میکنیم مولانا آمد صاحب میفرمودن که بله، مرحوم آج